Şair isteyen bir gezgin Yaşama hevesi kalmamış bir bezgin Bezirganın önde gideni zengin Dengi kalmamış ki kiminin engin Denizde lodosa yakalanan bir gemicinin Yaşama hep çetin metanetinde sınırı var beyim Kimisinin mutluluğu bir resim Kimisininki dört mevsim Kelebeğin ömrüne bedel bir geleceğin Getirecek hediyesi nedir ki bilemedim Vay haline elekti elenenin Hayata ağlamakta başlayan bu insanoğlu gördü geleceği Bir dilim ekmeğin sonunda bedelinin de alınacak olması gibi Düşünenin düşenin de dostu olmamış ki vatanın olsun Müttefik de belli değil ittifakta Mutlak mücadele kazanmak Zafere koşmak Yenilince ağlamak Yenmek için hile yapmak Her sonuçta pay kapmak Dünya turalı olmuş Taştan bozma kalplerse hep kanla dolmuş Kanadımı kırdılar uçamadım anneye Savaşa soktular boş durdum Kalbini açamayan herkesin aklına eğriyi doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım İlkbaharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Gökkuşağındaki bir rengim ben Kanadımı kırdılar uçamadım anneye Savaşa soktular boş durdum Kalbini açamayan herkesin aklına eğriyi doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım İlkbaharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Yağmur sonra güneşi ben Zamanda yolculuk beyinde meşgul edebilir Fakat objektif olmaz zararı yoktur yararı olmadığı gibi Benliğinde kaybedilen her şey Benliğinde kaybedilen her şey Hesap masasında olabilir yalnızken Utanma aç kalbini gir topluma Göster haydi kendini ve buradayım de Savaşı kaybetme yürüme geriye dönme bak ve ileriye ilerle Hisset deliye düşme dönme deliye Karaya boyanan adamı boynuna ilmece geçiren celle tabi çare lanet Hayalet olana dek beklemek ne gerek acep Çarkı dönmemiş ki feleğin gözünün yaşına baksın Gözümün yaşını alsın Kanımı canımı alsın ancak canımı yakmasın Azap çeken gönüllere Kül olan tüm kalplere Yağmur yağsın Kalp dağlayan tüm eller Kalpleriyle dağlansın Kalp karalayanlar yansın Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına eğriyi doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım İlkbaharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Gökkuşağındaki bir rengim ben Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına eğriyi doğruyu Baharda dökülen yapraktan ilkbaharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun yağmur sonrası güneşim ben Boş durmak boş durmaktan iyidir Boş durmak boş koşmaktan yararlı Hoş tutmak gönlü yaz tutmaktan çok zormuş Yaşlanmak her acısından ağlamak gibidir Hayattan erken emeklilik seçim değildir Kadere bağlıdır yazgıdır Hayat ince bir çizgi narin bir çalgıdır Yüzlerce yıl emek veren insanın hasat zamanı ölü torunları mıdır? Her güne yeni umutlarla açılan gözler Yalanlarla aldatılan gözler Dolanlarla aldatılan gözler Bir güzel sözle güler Aklına her damla ter Yok oluşu engeller Negatif değillerse art niyetli değillerse Yer bu böyle devam eder istediğim her şey olmuyor Çabalar bazen çok nafile Nargilenin dumanına benzer hayallerim Sadece beni zehirler ve uçup gider Kafileler gibidir insanlar Bazen seni seyreder giderler Herkes kendine paha biçmiş Ben de karşılıksız bir çek şey. Emeklerim dostluktan yana ama olmuyor Anneme sordum niçin böyle ama baktım o da ağlıyor Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına eğriyi doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım İlkbaharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun gök Kuşağındaki bir rengim ben Kanadımı kırdılar uçamadım anne. Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına eğriyi doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktan ilkbaharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Yağmur sonrası güneşim ben Kanadımı kırdılar uçamadım anne. Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına eğriyi doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktan ilkbaharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Gökkuşağındaki bir rengim ben Kanadımı kırdılar uçamadım anne. Savaşa soktular koşturdum